Davi, Denis DJ, faz barulho! Essa mina tá querendo se envolver, ficou muito tempo solteira, só na pista e eu saindo também. Mas o problema é que eu não sei amar ninguém. Sabe por quê? Eu tô te querendo. mas o problema é que eu não sei amar ninguém. Eu tô te querendo, mas o problema é que eu não sei amar ninguém. Rola um love, rola um love, rola um love, rola um love entre nós dois. Rola um love, rola um love, rola um love, rola um love entre nós dois. É seguinte, filho, que o Sim é vir, pode fazer de... Denis DJ. menina tá querendo se envolver. Ficou muito tempo solteira, só na pista. E eu saindo também. Mas o problema é que eu não sei amar ninguém. Joga a mãozinha e canta aí. Eu tô te querendo, tô te querendo. mas o problema é que eu não sei amar ninguém. Tô te querendo, mas o problema é que eu não sei amar ninguém. Rola um love, rola um love, rola um love, rola um love entre nós dois. Rola um love, rola um love, rola um love, rola um love entre nós dois. É disso que eu tô falando, bebê. Bebê. Obrigado!